Egun, ortezeko amategian aktivitatia pauet jamanik da, eta espalin bada uano erabakik hartu amategi horren giuaz, bada ustekeia hola jaraikiko dela eta ortezze zeratuko. Egin den biltzaran agertu da CGT eta CFDT sindikatak estiraz bate ados eginik izan dien proposamenekin. Lehenik, CGT-ak salhatu du akitaniako osagari agentzian egiteko mania. Dena ezartzen dialakoz, anestesistaen bizkar eta be erresponsabilitatea ez dialakoz hartzen. Bestalde, kapa sozietatian jokamoldiae salatzekoa dela dio CGTak. Christophe Prudhomme, medikoa eta frantziako CGTan osagare ardura duna. Les modalités de fonctionnement qui risquaient d'entraîner des accidents, hein, c'est-à-dire euh, maintenir cette clinique euh, alors qu'elle aurait dû fermer, accepter son rachat par le groupe CAPA euh, que nous euh, nous appelons les tapis des cliniques. Hein. Ce sont euh, des gens qui achètent des cliniques en, en faillite, euh, qui les restructurent avec l'aide de fonds publics dans des montages qui ne permettent pas d'assurer euh, une offre de soins correcte. CGT sindikatak defendatzen du hortezeko ospitalian proposamena, urbiltasuna eta seguritatea respetatzen dialakoz, berize Christophe Prudhomme clinique, de toute façon, financièrement, n'est pas viable, donc la clinique doit fermer et on doit réorganiser l'hôpital avec une maternité de proximité et de la chirurgie de proximité, en particulier la chirurgie ambulatoire, et la clinique doit fermer, Il faut être clair. Zebdetea Aldis, paueko proposamenain alde agertzen da eta jadanik lan bate horren alde abiatu da. Paueko ospitaliak hunhartzen du, ortezen zen bezala, naturalki, haura uken nahi unitate baten zabaltzia. Langileia aldiz arenen kiatui da nun izanen dena.